Ang Nissin Cup Noodles may bagong pasiglang Nissin Spicy Hot Beef. Ang dinamnam ng beef, rumaragaplab sa sarap. Nissin Cup Noodles Spicy Hot Beef.